належить очолювати воєнний похід. Тільки на нього можуть звіритися воїни. Але ж він, Ольг, йому вважались розбурхані хвилі, котрі долає його човен з дружиною, лави супротивників, з які він пробивається з мечем. Десь там серед них і скольд. Після заходу сонця. Коли на блідому небі з'являються тремтливі цятки зірок, виходив на високий скелястий берег. Стояв незворушно, з затуманеним поглядом дивився в ніч, в той бік, звідки пружним подихом налітав теплий вітер, вислуховував у ньому незвичні звуки, підставляв обличчя. Здавалося, що хтось великий і добрий обіймає його легко високо, дуже, аж мов би піднімаючи над берегом. Знав, що це боги опікуються ним, схвалюють його жадання помсти. У переддень відплати варяги Ольгового роду, які завжди перед бойовим походом, заходились голити голови, залишаючи лише вузьку смужку пасенце, щоб шолом міцніш тримався. Олаф Січовик випустив сокола, щоб довідатись про волю богів. Ой, чи прихильно ставляться до його намірів, чи віщують вони удачу. Вони вкажуть соколові жертву у безмежному небі. І ось на очах в усіх птах одразу ж напав на двох неповоротних чайок і збив один з них. Вона впала десь поміж каміння. Це був перший добрий знак. Другий же виявився кривавим, бо його подав Бог війни. Вони вже вийшли відкрите море. Берег позаду поглинула вода, коли попереду помітили човен. А цей перекочувався собі з хвилі на хвилю, вистримавши над ними біле високе вітрило. Воно різало очі і заступало шлях. Елофу варто було насупити брови, ковзнути поглядом по воїнах, як ті дужчі налягли на весла і судно пришвидшили біг. Повільно і невідворотно наздоганяли вони втікачів. Уже було видно, як ті поспіхом ладнають ще одне вітрило, та не встигли. Варяги з трьох боків правно вміло затисли їхнього човна. На ньому мотошилося з десятеро чоловік приблизно стільки жінок та дітей тулилися попід низькими бортами. Біля них віднісся всякий такий скарб. На кормі примостили навіть копичку сіна, біля якої лежало теля. Чоловіки разом облишили вовтузитися з вітрилом, хопились за зброю. І першою ж стрілою поранили Ярра, який аж звішувався за борт, вигукуючи погрози. Ольг запримітивши кров на його плечі, знавіснів, стрибнув на чужий човен і, ледь утримуючись на ногах, заходився рубати праворуч і ліворуч. Витілив з натовпу оборонців якогось високого чоловіка і погнав його уздовж борта. Може, той і вправним був воїном, однак вистояти супроти засліпленого почуттям помсти Ольга не зміг. Кілька ударів відбив, але потім перечепився б якийсь колунок, підставив бік, а Ольгу, піймавши його нажаханий погляд, приставив йому до грудей меча, звелів Стрибай у море, стрибай. І воїн, важко перехилившись через борт, упав у воду. Тільки раз знайшов собі сили випірнути, а потім кольчуга потягла його донизу. Варяги сокирами порубали дно чужинського човна, і він теж затонув з усіма, хто був на ньому. Здобучі вони не брали. Морські боги прихильно ставились до них. Недарма Олаф перед відплаттям кинув їм із човна в жертву цілу тушу забитого вепра і вбили в них міцного вина. Богам, вочевидь, припали до смаку і на їдок, і напій бо пливли варяги до по воді, тільки перекочувались під ними рівні.